إيه يا قلبي اغتسل وادع صدقا وامتثل روها تلك العروق عل حزنا يضمحل إيه يا روح اسكبي زمزما في كل دنيا واغسل القلب الذي ضج صدقا وابتهل الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Zasigurno sve nas nakon šarijatskog znanja treba da krasi i lijepo ponašanje. sve nas, a pogotovo one koji žele da pozivaju druge, da Allahu da vala vjeru, jer moraju biti lijepo ponašanja kako bi drugi to prihvatili od njih. Moraju biti lijepo ponašanja, obhođenja s njima, kako bi im bili uzor u onome čemu ih podučavaju i moraju biti lijepog ponašanja zasigurno kako ne bi stvorili lošu sliku o islamu. Pogotovo dakle da svak onaj koji želi da poziva drugi mora da bude lijepog ponašanja. Mi tu kažemo to tako. Na tom piše za vrlo. Ahlak. Ahlak kada bismo se vratili na riječnih arapskog jezika. Na govor islamskog učenja kao ahlak. Šta je ahlak? misli se na ponašanje koje je postalo dio tebe, koje je svojstveno tebe. Kad se kaže lijepi ahlak, misli se na lijepo ponašanje koje je postalo dio tebe, svojstveno tebe. Odnosno da prevedem da nije da se ti prenemažiš kada si s nekim lijepo se opodiš, to ne znači da se ti njemu pretvaraš koji je lijepog ponašanja onaj kome je svojstveno da se lijepo opodi prema svima. se kaže lijepi ahlak, misli se da je to postalo i od Nije dakle tamo s nekim proveo par sati, ode iz mojih sreća, uh, ali se nam Svo vrijeme moraš. Neko čovjek je postalo svojstveno, takav, toliko odgojio se. Kako šefi Hafiz Adnan završio otprilike svoje predavanje, dakle ne možemo reći ja sam ovakav i Lipčan sam i ne mogu se mijenjati. Ja imam primjer, nećemo se naljutiti, nadam se, kada ona životinja nije ista prije dresure i nakon dresure, onda ljudi koji imaju razum ne mogu pravdati se reći ja sam ovakav i ne mogu se mijenjati. Kada se ona može promijeniti, onda zasigurno ljudi se mogu promijeniti. Pa se moramo toliko mijenjati da to postane dio nas. Lijepo ponašanje nije neko ponašanje u kojem se ti pretvaraš, prenemažeš. Prije i kasnije izaći na bjelokost. Ali ako se budeš lijepo ponašao, to postane dio tebe. Takav ćeš uvijek biti, sa svakim. Nije reklama, ali eto da kažem, napisao sam knjigu o poslaniku, ali sam od prilike nekih između 35 i 40 tema, kako se obhodio s sa svima. Sve kategorije ljudi koji su ga okruživali. Prije svega kako se obhodio sa svim gospodarima, jer kad se govori o ahlaku, lijepom ponašanju, obhođenju, govori se o dvije vrste ahlaka. Naše ponašanje obhođenje sprem naše gospodara i naše ponašanje obhođenje Allah i robova ljudi kako se odhodio s njom svoga gospodara, kako se odhodio s njom vjerovjesnika poslanika. Govorio je da su to njegova braća. Govorio je da je on ona cigla i tako, lijepa građevina. Primjer mene, moje braće vjerovjesnika je poput čovjeka koji je sagradio građevinu oko koje ljudi obilaze i dive se, pa na jednom uglu nedostaje cigla i govori kako je lijepo ova građevina, samo još ova cigla, kaže ja sam ta cigla. Dakle, on nije rekao ja sam sad, ja predstavljam cijelu tu građevinu. Ne, oni su gradili, gradili, gradili, ja sam došao samo da završim, da uljepšim. Govorio bi da onaj koji kaže da sam bolji od Junusa i metri. O tom poslaniku se toliko i ne zna, tako, po Junusu, Zumunu, spominje se to što se spominje u Koranu, otprilike, kroz Koran znamo, rijetko ko tamo nešto detaljnije izučava. pokaże, bo są aby od Niego należy. Pokaże posłanie tam jest. I brojne drugi primjer, kako se obhodio na svoji ashaba, kako se obhodio sprem žene, sprem žene swoich općenito, sprem svojih žena, sprem svoje djece, sprem svoje unučar, kako se obhodio sprem omladine, sprem starih, sprem imućnih, sprem siromašnih, sprem osoba s posebnim potrebama, s vjernicima, s nevjernicima, s ratnim zarobljenicima, nevjernicima koji se borili protiv njega, nevjernicima koji se nisu borili protiv njega, kako se otvorio s njega, 40 kategorija. Dakle, takav je bio, sa svima se isto obhodio. Poznat ovaj slučaj Abdullah ibn Amra ibn Asa koji je viško primio islam. Nakon toga poslanika, Ali i sam odmah postavlja za komandanta bitke. To se njemu svidio dragom bilo, kaže, sigurno mu, puno voli čime postavio za komandanta. Idem da pitam. Koga voliš? Od ljudi, kaže, a Isu. Koga više voliš od ljudi, kaže, a Ne pitam te, Allah do znači, nisam te pitao za žene, pitam te od muškarca, kaže, Ebu A kaže, lijepo priča sa mi i sve, smješna mi se od lice. Možda sam ja nakon Ebu Bekra. A koga poslanića voliš nakon Ebu Bekra, kaže, Omera koga nakon ovjera, kaže znači, Osman, stalo sam, da mene ne spomene na zadnje mjesto, ne izreda sve osvabe i mene na kraju spomene. Takav je bio, sa svima, čak dakle i sa onim novim muslimanima, s njima se odhodio na najljepši način. Jer, takvi trebamo biti mi. Onaj koji tvrdi da slijedi poslanika Muhammed i sa sam treba da se odhodi sa svima na najljepši način. Ne se ne prenemaš. Jer zasigurno lijepo ponašanje otvara ljudska srca. što je u oko čijeg seneda dakle, govora, kaže se da nećete ljude zadovoljiti svojim imencima, ali ćete ih zadovoljiti svojim lijepim ponašanjem. Ne možeš ljudima nadavati. Ako je došlo u drugom hadisu, kada bi ljudi imali jednu dolinu, želio bi da ima i drugu dolinu, ne možeš mu nadavati. Ali da možeš lijepim ponašanjem zadovoljiti. Zato, dakle, obaveza je da budemo lijepo ponašati i da se odvojimo toliko da to bude svojstveno nam. Dakle, ne govorimo, ne možemo se to mi Živčani ovakvi svi Sigurno se možemo Kako se to mi, Kako odgojiti se? Imate lijepo ponašanje. Definitivno, na prvom mjestu moramo se upoznati sa šarijetskim tekstovima koji govore o lijepom ponašanju. Zasigurno ono što čovjeka postiče da nešto od sebe ostitne izči od tebe, tebi kapaju se vama. Koje je rečeno, ha, nesposoban je onaj koji sebe ne može da nađe klijete. A već je će onaj koji ima pa dozvoli sebi da ga izgubi. A to čuva je vrlo se zabraću. Lijepo se otvori. Jedan od načina da zadržiš braću u sebe, da se volimo, da se pomažemo, da se poštujemo, jeste da se lijepo obhodimo, da biramo riječi jedan drugom. Zato ćeš zasigurno imati nagradu. Allah subhanahu wa ta'ala je tako ne znam da ima propis u Kur'anu, a da nije objavljen u množini. Tim sada, a tu se ja imam ljudina Amen. Koliko ja imam ljudina Amen, spominje se u Koranu, o vjernici 89 O ljudi, spominje se 20 Ja Beni Adem spominje se 5 U Množini sve propisi dolaze svi. Znači, ne mogu ja živjeti sam, moram živjeti s tobom. Kaže ona radi Allah, da ne ima većeg dobra da je dato čovjeku nakon islamom dobro brata. A ukoliko radiš dobrog brata, dobro ga se Namoj je da ga izostaviš. Kaže Ali radi Allah, da džemat s problemima bolji je od samca pojedinca koji smatra da nema problema. Živiš braćom, komoriš svaki dan, opravljate se, ispravlja glavu te zaboli kući dođeš od njih, bolje je nego da se izdvojiš sam, jer šeitan jede kao što Vuk jede izdvojen ovcu i šeitan lako obradi jedno od dvojice je dalje, iako i dvojica nisu svi dobreni. Dakle, sve ovo na kraju se vraća na naše lijepo obhođenje. Ako je rečeno poslaniku, ali i sam da si bio grub, oni ashabi bi se razbježali od tebe, da mi smo prečni, smo mi takvog imana kao ashabi. Hvala ne vole nas ljudi toliko ko što su voljeli oni poslanika Alice. Nemaju toliko interesa kod nas ko što su oni imali. Ali se oni razbježaju. Definitivno, mi budemo i grubi, osori, ne budemo da riječi jedni drugima, na svakakav način se obhodili jedni prema drugima, definitivno ljudi će se razbježati od nas, a potrebni su nam prije svega da se spasimo oni sigurne propasti, od vas bil hata, tako? I savjetujte jedni drugima istinu, preporučuju te nikom istinu. Potrebni su nam protiv naših deređa u džanu, hoću volom da te podučim, kaj stani, da ti kažem, da te podučim, hajde živ djelo, hajde sa mnom ovdje, hajde ondje, sutra ja imam korist od i dobrih djetika Sve takve sa lijepim ponašanjem. Došlo je Isu, da tako dobro poznam hadis, imamo Ahmeda i drugi, da čovjek sa lijepim ponašanjem dostiže stepene deređe ono kako ih stalno hladja i stalno posti. Kada se kaže stalno klanja i stalno posti, na što se misli stalno klanja i stalno posti? Dobrovoljni šta? Dobrovoljni post, noći namaz. Kad se kaže na onoga koji stalno klanja i stalno posti, pod postom se misli na dobrovoljni post, a pod namazom se misli na noćni namaz. Noći noćni namaz je najbolji namaz nakon obaveznih namaza. Najbolji namaz nakon obaveznih namaza. Bez obzira, čovjek sa lijepim ponašanjem postiže sve. Je tako poznam hadis, jučer ga je, jučer ga je Hafiz Ahmed, kako spomenuo, prve riječi poslanika Ali sa osam koji su bile kada je ušao u Medinu, rekao je o ljudi, ja ju nas pršu selam, wa atqimu ta'am, wa vasilu al-arham, wa sadlu bin nas, wa sadlu bin lejbu al-nasu, nijam te odhulu, te bi selam. O ljudi širite selam, nazivajte selam. Vjernici, kada bi samo malo bolje razmislili o selamu, ja ne znam da bi bilo druge za selam. Marhaba, Zabahajdula, Šamhajdula, gdje šta ima, sve prije selama, ili nema selama nikad. Da znamo šta selamom poručujemo jednim drugima, definitivno bio bi selam, ništa drugo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sa ovim riječima tražim od Allaha za tebe, ti za mene. Tražim za tebe spas od svakog zla, u dunjavku i na hljegu. Assalam jeste čistoća. Nešto što je čisto. Jednom da Allah je džalovala lijepih imena je Assalam, onaj koji je čist od svake manjkosti. Pa ja tražim za tebe čistoću od svakog zla, da Allah sačuva svakog zla na dunjanku i na ahiretu i tražim ti svako dobro. A to dobro se postiže samo sa Allahim rahmetom i Allahim bereketom. Ne može čovjek raditi nijedno dobro djelo ako mu se Allah ne smiluje, ako mu Allah ne mi bereket od toga. Dakle, jednim drugima to želimo, iskreno, srcem. Zato je došlo, kada je u hadisu kod Buharije, kada je upitan poslanik Ali Salusam, ko su najbolji ljudi? Oni koji nazivaju selam i onome koga znaju i onome koga ne znaju koji hrane gladne. Jer poručuju ovo iz srca, da mu ono žele svako dobro i žele ga zaštiti i sačuvati od svakog zla. Pa je također došlo u hadisu kod Imam Ahmeda i drugi, najbolje što je dato ljudima jeste lijepo ponašanje najbolje što je dato ljudno, svako misli se na kojem djeli jeste najbolji ponašanje. Budeš imao lijepo ponašanje, došlo je u hadisu, ne mali za onim što te prošlo od dunjavka. Kaže poslanik Alihi Salatu sam, četiri stvari kod koga se nađu, neka ne mali, neka ne žali za onim što ga je prošlo od Sit kod hadith. Da, govori istina. Zatim, hibdur emana, bude vjeri da čuva emanete, emanet ono što je preuzeo od Allaha, zatim ono što preuzima od ljudi. Husnun krug, lijepo ponašanje i čistoću ishrani. Ko bude imao ovo četvero, neka ne želi za komodnost, odnosno pa želi da kaže ovo četvero je vrijednije od Allaha i svega što mene. Da govoriš istinu, da budeš od Allahovih robova koji vole istinu, ljubivih, koji čuvaju emanet, a vratimo se na ajete koji govore o ispunjavanju, vrijednosti ispunjavanja emaneta i pronevjere emaneta, koliko su opasne ajete. Rekao sam sinoć, tako kaže Omer Adjelan, ko hoće neka klanja, neka klanja, ko hoće neka posti, neka posti, ali neka zna da nema vjere onaj koji nema emaneta. Onaj koga nema povjerenja, taj nema ni vjeru. Lijepo ponašanje i čistoća ishrane da dakle, jedeš halal. Od ishrane mnogo šta ovisi. Zatim, kako da izgradim od sebe lijepo ponašanje nakon što sam se upoznao sa šarijetskim tekstovima o kojima mi Allah obećava istinsko sliđenje poslanika, ali i salatu poslanom, obećava mi da ću biti njegov najdraži rok, da ću biti najbliži njegovom poslaniku Muhammedu i Sallam, obećao mi da ću ući u žene i mnogo šta što je spomenuo. Da ću postići ređe onoga koji stalno planja, stalno posti Na prvom mjestu svakako doma. Što god nam rađu treba, što god nam treba. To tako i na dunjavku, Allahu pripada nerešeni primjeri, na dunjavku kad nam treba idemo tražimo i rukama i ono što nam treba, ne sjedimo kući i čekamo doće od njih, neko će nam dati. Idemo i samo. tražimo, treba mogu, treba ono. Što nam treba, tražimo od Allaha, dola. Poslanik Ali i sam traže, Allah moj, kao što si uljepšao moj izgled, uljepšao i moje ponašanje. On, iako je rekao za njega, do si ti na posebnom stepenu morala. Mi dakle to trebamo stanu. Ovu dobu i svaku drugu dobu. Sve što nam treba tražimo od Allaha. I nemojmo prestajati u pa Tako, ja imam običaj reći kada nešto mi treba, kada nešto ti treba, prvo se Allahu obrati, padni na seždu i nemoj prestajati tražiti od Allaha da preosjetiš tegovu u prsima. Pogotovo ako ti je to vrijedno. A nemoj, brate, znamo obilaziti vrata i vrata, potrošiti goriva i goriva, potrošiti vremena i vremena, obilazeći ove ili one, tražeći vesu, a ne možemo 5 minuta na seždi biti tome gospodaru i tražite od njega. Padni Allahu na srcu i dobi Allahu. Traži od Allaha da nasjetiš olakšanje u prsima i raduj se. Allah će ti dati. Nakon toga borba. Moramo se boriti sa sobom. Da bismo izgradili lijepo ponašanje, moramo se boriti sa sobom. Muđahena. Moramo se boriti sa sobom. Kako je došlo u hadisu, innama ilmu bitte allum wa innama ilmu bitte hallum doista znanje se postiže učenjem. Neće niko otvoriti nam glavu i strpati i gotovo. Hard disk negdje ulaziti i gotovo. Ja tražim na njim, zavijati koljena. Čitati, učiti, pitati, ponavljati, ponavljati, pamtati, raditi, prenositi drugim, da bi se to sve učvrstilo. isto tako, blago strpljenje, blago se postiže sa srpom. Strpljenje. Kao što se znanje, doista znanje se postiže traženjem, isto tako blago se postiže strpljenjem. Kako su naši prethodnici govorili, mnogi govori imaju, borio sam se sa svojom dušom toliko i toliko godina da bih nakon toga uživao toliko i toliko godina. Borio sam se. Kaže Šafija, naučio sam dvije stvari, jedna od njih je, ako ne zaposliš dušu dobrom, ona će te zaposliti Zatim obračun. Obračun je vraćao ono što nam je itekako potrebno. Moramo se obračunavati. Svaka firma, ne znam, svaka radnja, svaki koji želi da uspije u dunjavku stalno papirologa, papirologa, stalno se obračunavati. Nismo ovo preći. Pitanje je ahire, koji je vječan, kada dođe, nima više povratka. Zato papir je obračunavaj se, danas sam bratu rekao to, nisam trebao. Sutra ako ga sretnem, tražit halala i popravit ću svoje ponašanje. Danas sam uradio to, nisam trebao, neću više. Obračunavaj, dan sam postupio tako. Hadis kaže da treba tako. Bog da i sutra tako. Stalno se obračunavam, Da svako stvar pa za svoje ponašanje. Kao što oni žele profit, i mi želimo profit. Kao što oni obračunavaju, moramo se i mi obračunavati. U obračunu je velika korisa čovjek kada se obračunava, uviđa svoje propuste, uviđa svoja dobra djela, u dobrim djelima odlučuje da nastavi, u propustima da ih popravi. Onaj koji se ne obračunava misli da je najbolji. Sigurno. Onaj koji ne ide nikada doktor misli da je zdrav. Stalno. Zatim, definitivno, kako uljepšati svoje ponašanje, da se družimo s ljudima to ponašati. se družimo s ljudima lijepog ponašanja. Da si bio osor i grub, on im se razbježao. Hm? Da si ti lijep, lijepog ponašanja, pa su oni u tvojoj blizini. Oni su bili u tvojoj blizini da se poduču od tebe. A došlo je u hadisu, tako? El marku ala dini halilihi, fel jandura ahadukum kumenim yukhalidu. Doista je čovjek na vjeri, kažu u komentaru, na vjeri, baš doslovno i na ponašanju onoga s kojim se druži. Pa dobro gledajte svaki od vas s kim se druži. Ali doista je čovjek na vjeri svoga prijatelja, s, ono, s onim s kim se druži. Od je osoba slava ličnost, pa svako ima utjecaja na njega. Druži se i poprima od ovoga, poprima od onoga, od svih. Zato neka svako od vas gleda s kim se druži. Definitivno. Nakon toga da iščitavamo biografiju prije svega poslanika, ali i salatu se Kako se odhodio sa ovim, kako se odhodio sa njim. Zatim shabe. Da iščitavamo njihove biografije. Poznato nam je ko su bili, šta su bili prije islama, tako? Da pa su znali za devet, za pustinu, za kurpe, to je grubi bili, ali se promijenili. Kako se promijenili? Kako su njihovi životi bili? Šta ih je promijenilo? To je trebamo stalno čitati. Da čitamo ko su bili, šta su bili. Ovo prije pričam s bratom, Abdullah ibn Omar, radijallahu anhu. Po čemu je poznat? Ko je Abdullah ibn Omer? Sin Omera, Allahu Telan, sin Omera. Kad je primio islam? Kad je rođen? Kad je primio islam? Treće godine po poslanstvu rođen. Primio islam kada je glago, činio hijđu kada je glago poznat je po dosljednom slijedjenju suneta. Ashab za koji kažu da je najdosljednije slijedio sunet poslanika Ali Salatu I Poznat su vam brojni detalji iz njegovog života. Neki ga kore, kažu da je pretjerivao u tom. Kaže njegov sluga, tako Nafija, često se spominje u Amskoj naslaca, tako od Nafije od Ibn Omera. Od Nafije od Ibn Nafija, jer onaj koji koristan, kaže kada biste mogli vidjeti Abdullaha koliko slijedi sumnja tu detalja Republike ste Hm. Pa je poznan slučaj jedne prilike u džami, u meštidu, sjedi i drugi su bili u a Abdullah skočio i izašao i nakon kratkog vremena vratio se i sjedi. Ovaj koji je sjedio do njega prepao se. Iznenada skočio Abdullah. Kaže, šta ti je bilo, šta si, zašto si to uradio, kud si izašao? Kaže, ne znam ti, ti si taj kašivac radnja, ti to radiš, i ti ne znaš. Kaže, ne znam, vidio sam poslanika, ali sam sam da jedan put ovako skočio, izašao i radio. sam. Ne znam zbog čega je to radio. Ovo je poznati onaj detalj, tako kada putuje u karavani, ispred njega, iza njega ljudi, i putuje na svojoj jahalici i od jedan put ovako. Ništa. Ja ima čudno bilo iza, ovi normalno nisu ispred vidjeli, ima čudno, kaže, bilo što to radiš? Kaže, putovao sam s poslanikom, ali i sam je bio tako kao i iza njega, i ovdje je bilo stavlo, i bila grana, i vidio sam ga ovdje na ovom mjestu, kako se sadnuo, da prođe granu, ispravio se, nastavio. Kaže, Abdullah, nema više stavla, pa nema grane, to me ne interesuje. ja sam ga vidio ovdje da se ovako sadnuo, ispravio, bilo? <clears throat> Kaže se da je bio, kako poznato je da je prenio mnogo hadisa od poslanika Ali sam da je živio iza njega 60 godina i prenosio hadise, da je bio ovo poseban i badet, kao vidim, najdosljednije je slijedio, da je bio mnogo darežljiv. Kažu u njegovoj biografiji da je 60 puta obodio hače, da je 1000 puta obodio da je hiljadu robova kupio i pustio i na slobodu, da je hiljadu konja kupio i osjetlao i dao na putu, u borbu na lahom putu. Da je znao da podijeli na jednom su, na jednom skupu hrpu vlatnika, srebranjaka. Pa jedne prilike dok je dijelio i podijelio, kaže mu njegov sin, babuka, takabelu Allah, da Allah primio tebe, pa Allah plače. I kaže, kada bih znao da mi je samo ovaj jedan dirhem u Kabulju, da mi je samo jednu seždu od imao bih se čemu nadati. Mi se odvolimo sve onim što nemamo, da imamo, da smo mi takvi hrdan bili. Niko rano. Pogledaj njih, kakvi su bili. Ajša da vanha dijeli u danu u kojem posti nema s čime da ih hrani. Kaže sluškinja, na kraju kada je vidjela da je podijelila ogromnu svotu, on dvije stotine hiljada dirhima, kaže da si ostavila makar jedan dirhem da kupimo što se zaista kaže da si mi napomenula, možda bi radila. Kaže urove ibn Zubair, njen sestrić drugi, druga jedan, urove drugi, vidio sam je, kaže, kako dijeli se 70.000 dirhima njena abaja, njena grtar, sav je bio pokrpljen. Samo sad i kada čitaš tako o njima, kako su bili, kako da ti priđe šeitan da se ohodi. Čim se mi imamo ohodi? Nema čim. Imaju neki. Znam jedno, kaže mi u lice, kaže, nije pitanje više ulazka u dženicu, ovo je pitanje da ređa u dženicu. Drži za sve, više nije, ali da sumnjam, kaže u dženicu, više nije pitanje dženicu, samo je pitanje da ređa u dženicu. Ludo hrabra. On, Abdullah, kaže samo jednu sržbu kada bi znao da mi kabuli imao, imao učenja. I u ponašanju, u ponašanju kako su bili, kažu da izađeš na ulicu. Prvo koji crpneš, nemoj da pomisliš da si ti bolje od njega. Koji god čovjeka sretneš na ulici, ne smatra da si ti bolje od njega, svakako Kada sretneš takvu osobu od sebe, na ulici, reci on je bolje od mene. Što? On živi duže od mene, uradio više dobrih dijela od mene. Sretneš mlađeg reći, a nije bolji od mene. Što sad, kad je ona, kaže, on manje živi od mene, manje učinio griha nego ja. Nisu dali šeitana nikako nije priđe. Čovjek kada čita kako životopis njihove biografije, zasigurno se i on odgaja. Poželi kako da ne bi volio da budeš kao, kao ovaj. Kao što je onaj Abra ili kako, ili preselio, rekao, neće nam preteći Ebu Horeira. Evo Horeira šta je bilo njegova svakodnevnica za 12.000 puta kaže u toku dana Subhanahu. I govorio je, Ebu Hureyre je bio rob, Ebu Hureyre je Allahu rob, Ebu Hureyre želi da se otkupi kod Allah. Pa bi govorio 12.000 puta Subhanahu. Drugi ashab je da je govorio 40.000 puta, da bi im hrali jednu madan 100.000 puta. To je njima bilo svojstveno. Pa kaže, jedan naš savremenak neće me preteći Ebu Hureyre. Pa se trudio i govorio više. Takvi trebamo biti i mi. Ne možemo ih nikada preteći jer su bili ashabi. I tu deređu niko više ne može postići. Postigli su zato što su bili usposlanika, ali ih sam. Tabini su, su im govorili i priznavali. Ne možemo vas dostići nikada zato što ste ashabi. Što se tiče dijela, takvići ćemo Što se tiče dijela, takvići ćemo se. Počesto možete u biografiji tabina da nađete da su činili više dijela nego, vas to je dakle posebna skupina zbog poslanika Ali dakle, Salatosom. Zasigurno dakle iščitavanje njihova životopisa, prije svega životopisa poslanika Ali sam i pravilo neka nam bude. Kad god trebamo nešto da uradimo na ulici s nekim, da se obhodimo, da postupimo, nešto se desilo ispred nas, sad mi trebamo reagovati, nemojmo ljudi, malo zastanimo, zamislimo kako bi poslanik Ali Salatosom postupio pokušajmo. Ono što smo pročitali od njegovog životopisa, njegove sile, što smo saznali o njemu, njegovoj ličnosti, kako bi se on sada odgovorio? Ne trebaš nikoga mnogo kontaktirati i znati šta da radi. Šta bi on uradio? Sa ovima i onima, kako bi postupio? Tako bi postupio. Znači, iščitavanje njegovog životopisa, životopisa ashaba, radi Allahu i svakako je poznavanje ovih nagrada koje nam Allah željevala obeća. To je ono što čovjeka postiče na lijepo ponašanje. Ima mnogo do akšama, još mnogo toga, da to govor drugi put kaže. Za ovom odazvu. Hvala te, ako sam odlužio, ako sam bio naporan, ako nešto nije bilo razumljivo, rekao sam, treba te pitati. Molim Allah da nas ako Bogu sastavi od sebe, od njegovim zadovoljstvom, od džanetima, to što nas ako Bogu sastavi na ovom Pronto, se não,